Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Dođite na valove Radija Pule. Vodimo vas na drugi put. Emisiju vodi gost urednik Boris Šuran. Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nadamo se da ste i večeras s nama u drugom putu. Evo ono što vam nudimo večeras je jedan zanimljivi razgovor sa doktorom e, Petrom Vasiljevićem. Inače on e, neuropsihijatar, e, u mirovini je i nakon što je krenuo u mirovinu, a i prije to znao raditi, posvetio se čitanju, pisanju, prevođenju i tome slično. Uglavnom ga zanimaju ove rubne, ezoterične stvari, i mislim da će vam e, biti jedan od sugovornika naših e, koji će vam e, dati puno toga za razmišljanje. Boris, zašto si odabrao gospodina Vasiljevića? gospodin Vasiljević je dio one pod navodnicima slučajnosti. Čitao sam knjigu Polje i u toj knjizi Polje čitam jedan vrlo interesantan uvod vrlo interesantan koji objašnjava odnose znanosti, što danas znanost jeste, kako se ponaša, kakav je njen odnos prema prošlim znanjima. I na kraju pročitam ime Petar Vasiljević. I kasnije sam doznao da je to zapravo naš sugrađan, mhm. On je napisao predgovor On je napisao predgovor knjiga Polje uh, Vrlo interesantan i onda sam malo išao kopati i ono što me posebno oduševilo i potvrdilo neka moja e, pretpostavka, to da u ovom gradu, u ovoj našoj Istri ima puno ljudi koji su recimo samozatajni, a koji imaju velika znanja i od kojih se puno može naučiti. Evo sa tobom je i u ovom razgovoru bio Erol Čurt, naš već mogli bi kazati stalni suradnik. Reci par riječi više o njemu za naše slušatelje koji se možda prvi put uključuju. E, Erol je moj poznanik dugogodišnji i neke poglede na svijet i na stvarnost izgleda smo paralelno izgrađivali tako da imamo dobru mhm. mogućnost komunikacije, razmjene informacija. E, ako su naši slušatelji slušali ovih par prethodnih emisija, čuli su Uh, sve ono što Erol je našao na temu tajnih društava, na temu alternativnih pristupa stvarnosti i mislim da je dosta interesantno i da je to kvalitetno obuhvatio i prezentirao ovim našim razgovorima. Što je on po struci? E, Erol je kao ja, on je diplomirani ekonomist, on se time ponosi, ja se time ne ponosim, a to smo pokazali u par emisija oko bankarstva, oko ekonomije, i oko ovog dana što se događa u svijetu ekonomije, liberalnog kapitalizma, za što su po meni zaslužni ovakvi ekonomisti kao što smo oni ja. Prije nego krenemo u taj razgovor, e, evo reci nam još uvodno e, o tajnim društvima stalno e, što više čitamo, sve su nam mišljenja, nam se nadopunjuju nekako naša saznanja. Ja sam rekla da sumnjam, ti si rekao da vjeruješ, pa da onda opet ti sumnjaš. E, koja je nova teza? E, ovako, e, što se tiče tajnih društava, ja mislim da čak se možemo od toga otkloniti da li donosimo zaključak jeste ili nije na bazi informacija mhm. koje uvijek mogu biti različite pitanje je kojem izvoru informacija vjerujemo i pristupamo. I pristupamo, tako je. Međutim, ono što sam danas razmišljajući o, najavi ove emisije eh, htio eh, sam sebi raščistiti, kako izgleda upravljanje svijetom u kojem recimo 2% čovječanstva posjeduje, nisu točne eh, brojke, međutim vrlo su bliske, recimo 50 ili 70% ukupnog bogatstva. Znači jedna mala količina, jedna mala brojka ljudi upravlja ogromnim bogatstvima. To su stotine i stotine milijardi dolara. Znači, imaju to veliki problem. Imaju jedan veliki problem, a to je koji je njihov motiv postojanja. Da li je to sjediti na jahti, cijeli dan pijuckati, e, kupati se to, ili oni si postavljaju neke druge ciljeve, htjenja, i zadatke za svoj dan, da, mhm. kako da im prođe dan. Ona teza koja mi se razvila u glavi je da oni ne žele da ti, ja ili naši sugrađani koji žive od svoje plaće upravljaju ovim svijetom što je neko izjavio, kaže za 200 milijuna eura jednu prosječnu vladu možete kupiti. I sad će oni dozvoliti da se demokratski upravlja svijetom. Bojim se da te teze ne stoje. Prema tome, ne ulazeći u izvore informacija da postoji Bilderbeška grupa, da postoji ovo ili ono. Međutim, činjenica je da je kapital i materijalne vrijednosti su tako neravnomjerno raspoređene da demokracija može biti samo jedna fiktivna vrlo upitna, upitna pojava. Evo, možemo krenuti sa razgovorom pa ćemo se poslije ponovno čuti kad e, budemo došli do zaključka. Drugi put. Petar je čovjek koji, ako ste slušali što smo Mirjana, Erol i ja pričali o teorijama zavjere, čovjek koji to zna na treću. On, kad sam ga prvi put sreo i kad smo počeli taj razgovor, on je rekao, kad sam otišao u mirovinu, htio sam iskoristiti kvalitetno tu mirovinu i krenuo sam u istraživanja. Petar se osim ovog što ćemo slušati večeras bavi i proučavanjem istočnih tradicija od kineske Eh, hinduističke i cijelog onog aspekta dalje od Mediterana, a poznaje mnoge naše duhovne tradicije unutar Europe. Međutim, večeras mi ćemo razgovarati o onome što smo prošli put negdje stali, a to su teorije zavjere, jer u tim smo teorijama zavjere često spominjali jedno ime, a to je David Icke. Petre, kad si se ti s tim pojmom, odnosno s tim imenom upoznao i što te to posebno privuklo? Zbog čega si pa, krenuo taj, taj proučavanje? to je zapravo bila jedna značajna koincidencija. Ja o Davidu Ajku nisam imao pojma do prije nekoliko godina i onda sam hodao džardinima i neki glasić u meni mi je rekao kupi zarez. A to je list, ovaj e, književni e, tjednik u Zagrebu koji je vrlo dobar i sve skupa, ali možda za mm, malo previsoko, previše intelektualan za, za masu ljudi. Onda sam se sam sebi začuo zašto baš zarez i to baš danas? I onda sam kupio zarez i našao sam između ostalog na ime Davida Ajka i onda me je povuklo dalje. I nisam se pokajao. E, ja sam rekao da je Petar e, doktor on je neuropsihijatar. I kada neuropsihijatar kaže unutarnji glasić, <clears throat> onda ja to <clears throat> postavim ko pitanje da li je to unutarnji glasić ili ima još nečega u tome, odnosno nekad to danas možemo prevesti kao intuicija, kao nešto što nam daje kao naša posvijest nešto. Točno, ne, ne, to je onaj pametniji dio nas zapravo koji zna sve, samo ga mi ne slušamo i onda slušamo svoje ego, a ego nas najčešće uvali u nevolje na krivi put. to nam je poznato. Da. <laughs> Pa zanimljivo da je David Ike isto počeo svoj put sličan, na sličan način. E, nalazio se u hotelskoj sobi i onda mu jedan glas isto tako dao neku poruku da mora nešto pokrenuti. On se isto pitao šta baš ja. <laughs> znači vi ste negdje na sličnom putu krenuli s tim. Može se tako reći ako je David Ike e, ime zapravo koje je danas e, ono u svijetu opravdano jako poznato. Međutim, ja sam pročitao njegovih osam knjiga, zapravo više mogu reći čak da sam i prostudirao. I kod njega je eh, stvar išla vrlo zanimljivo. Ne znam, to vjerojatno slušatelji znaju ili to, ali eto, možda nije loše da ponovimo. On je eh, rodio se u malom gradiću u Engleskoj Lesteru bio je od, već u 19. godini je pokazao da talenat za nogomet i bio je na najtežem mjestu u nogometnom timu na mjestu vratara. Onda jedno vrijeme je igro i sve to skupa i onda mu je počeo eh, kronični eh, artritis. Upala zglobova i to na rukama što ga je izbacilo iz igre eh, nogometne igre definitivno i onda je postao e, novinar BBC-a. Kao novinar BBC-a se dobro je radio profesionalno i sve to skupa jedno vrijeme, međutim e, u toku tog svog rada u dva maha je dobio poruke da ode recimo prvi put u Peru nije on uopće znao zašto, kako, ali poslušao je unutarnji glas koji znači, kod je njega bio, glas, je, koji kod njega bio puno jači nego kod, nas, kod mene recimo, ali eto ipak sam ga čuo, jeli, i on je otišao u Peru, vođen je bio, nikad nije imao pojma e, zašto u Peru, kako, ko će ga dočekat, ništa nije znao. Međutim, kad se iskrcao na aerodromu, već ga je dočekao nekakav čovjek, proveo ga je i odveo tamo negdje u planine gdje je on, on je to detaljno opisao svojim knjigama, on je doživio e, jedno duboko duhovno prosvjetljenje. On to opisuje u detalje, sad nemamo mi mhm. vremena puno o tome. jer ja sam e, znao nešto otprilike šta znači prosvjetljenje. Bio sam svoje vremeno prije 20 godina na intenzivima prosvjetljenja, tako da sam povremeno za par sekundi i pol minute doživio u nekoliko mahova e, te promjene svijesti, tako da sam ja znao o čemu on govori. I onda je drugi put opet, ne znam u kom vremenskom razmaku, opet ga je glas odveo u Brazil. I otišao, našao se među ovim originalnim e, šamanima. E, mi bi rekli recimo zapadnim rječnikom da su to bili gnostici, jeli, mhm. koji su koristili legalno bilku e, biljku ajahuaska mhm. koja je dovodila do promjene svijesti. I on je tu doživio opet svoje sljedeće duboko prosvjetljenje i onda je krenuo i onda vidimo on je napisao negdje 25 knjiga, ovako nešto, jel ja sam od tih prostudirao osam i mislim to je enciklopedija istinskog znanja. Drugi put. Ono što ja znam iz mojeg površnog poznavanja Davida Ajka, to je da je u početku nailazio na jako velike prepreke, okruženja, mainstreama, medija, podsmijeh. podsmijeh Ma on je šest, njemu su se javno u Engleskoj šest godina smijali javno na ulici. Njemu i njegovoj obitelji. Tako da to nije bio samo otpor, a Drugo što su ga još eliminirali, eliminirali napali, šta sve ne. On je zatim bio i, e, i glasnogovornik zelene stranke u Engleskoj pa je onda vidio kako to sve skupa na, zapravo što mi domaće rekli nema veze sa istinom i onda je krenuo svojim putama i počeo pisati knjige i danas možemo vidjeti na internetu da je već masa ljudi krenula njegovim putem. Zanimljivo je da, s obzirom da David Icke znači, prošao taj neki put od posmjeha pa sve njegove knjige koje se danas ponovo štampaju, mhm. e, govore o tome koliko je on bio u pravu tih 90. godina pisući te knjige, govoreći recimo kao što smo mi spominjali Evropsku uniju, pa onda da. monetarni sistem, banke. E, u biti on je bio na tragu onome što se dešava danas. Tako je. Samo što je on to rekao 25 godina ranije. Ja. E, e, ovdje bih e, citirao jednog našeg čestog gosta pod navodnicima, to je Orwell, <laughs> se smije. šta kaže Orwell o velikim ljudima? Orwell kaže sljedeće. Kada se čovjek istinskog genija pojavi u svijetu, možete ga prepoznati po nepogrešivom znaku da su sve budale u zavjeri protiv njega. Ja mislim da je David Dyke jedan od takvih primjera takvog recimo genijaca koji je uspio ući u mnoge aspekte naše stvarnosti i koji je upravo doživio to da su se svi oni koji nisu to razumjeli smijali, podsmijavali, pokušavali ga eliminirati. Dok se nije dogodilo taj pomak i što kaže Petar danas, danas mnogi čitaju, mnogi znaju, i njegova predavanja su veoma cijenjena i poznata. Ja bih samo možda još mhm. dodao da nije problem u tome što on piše knjige, nego on vrši jedno istraživačko novinarstvo i sa tim podacima potkrepljuje svoje teorije koje sad neki nazivaju zavjere, a mi volimo reći teorija praktična. Praksa zavjere. Praksa, zavjere. E, tako je, upravo to, zato što e, priča o teorijama zavjere je isto zamagljivanje istine. On ovo što je on govorio unapred, a ja sam e, spomenuo, on je mogao doći do toga samo što je, zato što je on e, sa ova dva svoja duboka prosvjetljenja došao do one e, sveznajuće, da tako kažemo, inteligencije koja ga je cijelo vrijeme vodila, jer zapravo ta inteligencija i u nama i izvan nas. I što dublje prodremo u sebe, to, ta, e, mi prodiremo do te e, sveopće inteligencije koja, onda nas usmjerava zapravo nas. Onda mi postajemo ta inteligencija i idemo onim putem kojim treba da idemo, za koji smo predviđeni da idemo. E. drugi put. Ovo što je Petar rekao, Petar, ja bih te zamolio da možda malo još pojasnimo ove termine, budući se po prvi put na neki način izlažemo naše slušatelje terminu prosvjetljenje, pa bi tebe kao neuropsihijatra zamolio da malo, možda u pari riječi još to pojasniš. Taj pojam zapravo znači, bar za trenutak, preskakanje od lažnog ja, a to je ego, ili ako hoćete najgrublje rečeno đavo u nama koji nas e, ograničava, koji nas vezuje u neku luđačku košulju, zato se danas čovečanstvo luđački ponaša uglavnom, razvezuje nas to i dovodi nas do, jednostavno rečeno, do Boga u nama i onda ta, a taj Bog u nama, mi bi ga naj, ako možemo uopće to riječima izraziti, najpribližniji termin naravno to je prst usmjeren na mjesec, ne, nikad ne možemo opisati nešto kao što, je, što se označava riječju Bog. To bi bila bezgranična, nepolarizirana svjesnost. I to da razlikujemo svijest i svjesnost. Svijest je ono što mi imamo u budnom stanju svaki dan, a svjesnost je ono temeljno u nama što nas drži, ona temeljna energija ili rekli bi kinezi dao prosvjetljenje je ako uspijemo ono što je nekad davno, zapravo ne davno, prije jedno 60 70 godina u Indiji postigo mislim, čovjek koji je zamo, za po mom mišljenju, ne samo po mom, e, dostigo najviši stupanj svjesnosti, to je Ramana Maharshi, veliki indijski mudrac. Ovo što se spominje kao prosvjetljenje, on je dostigo ono što zovu indici Sahađa Nirvi Kalpa Samadhi. To je maksimalna maksimalni vrhunac, da kažemo, Mont Everest u, svjesnosti, ali e, ako nama se može desiti i dogoditi nekad spontano, nekad ne, jeli, ko što se recimo spontano dogodilo Ehartu u je on isto opisao jako dobro, ovaj duhovni učitelj, to je taj preskok od te ograničene svijesti egove, a to je zapravo đavolska svijest u nama koja nas je dovela u, u tri dimenzije gdje smo stigli danas, li to je preskok u tu božansku inteligenciju stalne vječite sreće. Ja sam imao sreću par puta da sam eto... Približio se tome. Mm, ne, u, trenutku, to je bilo nažalost par trenutaka dok nisu stigli oblaci cijega da to prekriju, ali sunce me malkice ipak e, e, i kaže, to je element koji omogućava i olakšava čovjeku prepoznavanje onih koji u tom stanju jesu ili Absolutno, koji jesu zato što ja recimo kad sam Eckharta Tole uzeo u ruke, ja sam bio siguran da je tu kad sam dobio u ruke Ajka, to je tu. Kad sam imao još jedan vrlo zanimljiv čovjek koji je revolucionirao tarot, e, James Wonless. Kad sam njega otvorio, to su, kad čitaš e, rečenice, to su uvid za uvidom. To ne može čovjek e, nekakvom logičkom inteligencijom istres toliko pameti tek tako. E, ovo što Petar kaže navodi me na prisjećanje e, dok sam čitao Einsteina, Alberta Einsteina. On je rekao e, jednu vrlo interesantnu stvar. Kako se čovjek prvenstveno ponaša racionalno, duboko se klanja znanju, a u biti kaže da je intuicija ta koja nas povezuje s ovim što kaže Petar univerzalnim znanjem i da do pravih, dubokih istina i pravih uvida zapravo mi dolazimo kroz ovaj dio koji se odnosi na intuiciju, na univerzalno znanje, odnosno na produhovljenje. A i onda on kaže, dok intuicija je gospodar, a rob, pardon, kaže, intuiciju stavljamo u stanje roba, a gospodari racija, a trebalo bi biti, odnosno bilo bi poželjno da je obratno. Pa možda e, s logikom je obratno, s obzirom da znanstvenici kažu da mi, naše svjesno, u jednom trenutku može primiti 5 do 7 informacija, a naše nesvjesno u tom trenutku primi 2 milijuna informacija. Tako kad neki e, put povjerujemo e, je bitno, to je bitno, nesvjesno je bitno i bitno cijela priča je bitno u tome da se to nesvjesno koje je sve moguće da, se, e, da ga se pretvori u svjesno. Da ga se oslobodi. Da ga se pretvori u svjesno. aha. Unutarnjom alkemijom, da tak kažemo, da ga se pretvori u svjesno. Možemo li to reći ovako, kada se dogodi neka intuicija, da, se ne, da ne ostanemo zbunjeni tome, nego da, se, da smo na tom stanju da prepoznamo tu intuiciju kao pravu vrijednost. To, to je, a ne pa da se bojimo toga, kažemo, to, to je nešto krivo. Na temelju prikupljenih podataka možemo reći da intuicija u biti nije samo naziv. E, naznaka nečega, nego biti neko znanje duboko zakopano nama možda. To je ono pravo znanje, a mi smo, kad smo izgubili simboličkim isterivanjem iz raja svjesnosti, kad smo izgubili intuiciju ili pravo znanje ili e, intuiciju definiraju i kao e, odgajanje, odnosno obrazovanje od iznutra. A to imate isto vrlo zanimljivo kod, kod e, ruskog akademika Ščetinina, o njemu se može naći u knjigama o Anastaziji puno, on je e, dobio, e, on radi s djecom koja su negdje do 7-8 godina i ta djeca čuda prave grade, sve to skupa, zato što nisu izgubili kontakt sa ovim pravim znanjem. Koji mi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz mainstream već u prvim godinama odvojimo od njih i da, ubacimo ih u kolotečinu koja se onda može kvalitetno kontrolirati. Da, je, tako je. Cijela priča je o kontroli. Na kontroli. Drugi put. Ja bih samo za sekundu ovaj naš razgovor prekinuo da podsjetim naše slušateljice i slušatelje da se vrate malo na naš blog da preslušaju one emisije koje smo imali ovih 15 dosadašnjih druženja, jer ovo što sada Petar naznačuje, o čemu Petar govori, ovo će biti naš put u sljedećih 15-20 emisija. Ovdje je spomenuto toliko stvari, tako da bi vas molio da ovaj današnji razgovor zapravo shvatite kao samo jednu ptičju perspektivu. Zamislite da ste ptica da ste se podigli visoko i sada gledate na ono što ćemo mi u narednih 15-20 ili ne znam koliko nam još e, e, sudbina da priče na ovim valovima radija Pule, o čemu ćemo mi nastaviti razgovor. Možda je zanimljivo da i u knjizi Lin McTaggart isto polje. Mhm. Isto se dosta govori o tome u biti kao polje, kao mjesto gdje općeg znanja. Znači pristup polju nam e, nudi Tako, pristup to je drugim rečima univerzalnom znanju. Ili, ili polje ili duboko nesvjesno ili ono što zovu tibetanci e, svjetleća praznina koju u procesu smrti oni koji su istrenirani doživljavaju nekoliko sekundi do nekoliko sati i kad to prepoznaju onda su zapravo rešili svoj problem. Mi obični smrtnici imamo djelice sekunde da to prepoznamo, ako ne prepoznamo opet idemo u krugu samsare e, cijelo vrijeme rođenje, život, smrt i tako dalje i tako dalje, je li? I čak neki e, oni pametni znanstvenici stvarno mogao bi reći čak i prosvjetljeni znanstvenici, kao što je bio David bom oni su drugim rečima ovo o čemu mi ovdje govorimo o tom zapravo raju, oni su to izrazili na drugi način. David Bohm je to rekao da je to implicitni red, je li? da je to e, ona točka nulta točka ili već kako je to bilo, je li? Polje a nulte točke. Molim? Polje nulte e, točke bi polje nulte točke, a da je, a naš ovaj svijet je eksplicitni red, zapravo ono što govore u ezoteriji o svijetu fenomena i o nirvani. Nirvana je ono, ona osnova, ona temeljna istina, e, e, gdje mi više nas ne zanima ne zanimaju toliko oblici koliko suština. A opet u jedan, kako se zove, Huang Po, ja mislim, jedan kinez je rekao da je jako važno da mi zadržimo e, u sebi tu dvojnost fenomena i, i noumena, recimo. To je ta, ta istina, to je i na zapadu poznato, noumenon i fenomen. Ja? Zanimljiva su istraživanja isto sada ovima koji pročavaju ljusku auru. E, na e. takav način da su sad e, snimanjem posebnim kamerama nove generacije djece koje mogu nazvati, prvo su bila indigo djeca, a sad govorimo o nekim kristalna Kristalna djeca. djeca, da, da, to su duše, koliko god možda nekom čudno zvuči, duše, duše koje su stigle da u ovome kritičnom momentu za civilizaciju na planetu Zemlji, da pomognu da se sa što manje muke e, probijemo do, da kažemo tako, božanske svijesti. Dobra, a što se tiče ove godine 2012. koje se toliko spominje? To je, znate, jedna je stvar sa svim tim, e, da tako kažemo, prognozama, da je to zapravo programiranje. Sad, e, da li, zato što za mene ne postoje neke objektivne stvari u nekom Hegel, hegelovskom smislu, nego ono što je rekao davno ovaj Seren Kierkegaard, čuveni danski filozof, istina je subjektivna. I najveće, što kaže Anastazija, najjača sila na, na, u svemiru je ljudski um. I ako ljudski um sebe programira da će 2012. godine se nešto dogoditi, ono će se dogoditi. Ja. Tako da ja ne mogu reći oće neće, neka sračunavanja su... Majanski kalendar su ma, Sve to skupa e, kaže da bi moglo nešto biti. Ali da li će biti ili neće biti, to je pitanje programiranja našeg uma. Drugi put. Kada govorimo o 12. godini majanskom kalendaru i toj famoznoj što će se dogoditi, da li će se dogoditi, ja sam pristalica razmišljenja da neće kao što je jedan naš fizičar dobro rekao, kaže 21.12.2012. 2012. E, da, godine, ujutro ćete se probuditi, otvorit ćete prozor i dan će biti isti, isto će se pojaviti sunce, međutim ništa više neće biti isto. A to da ništa više neće biti isto pokazuje i ovaj naš razgovor. Naime, e, danas ljudi počinju razmišljati, ja sam se iznenadio, sve više i sve češće na jedan drugačiji način, na način koji više nije mainstream način, koji ne blokira ljude u maštamo otvaranju prema svom iskonskom i prema svojoj intuiciji i ja mislim da je taj već da je 2012. već počela zapravo kroz ovaj proces promjena koji se da. događa koji ipak možemo osjetiti u okruženju. Da, da, osjeća se, osjećaju se tektonske promjene u kolektivnom nesvjesnom, u kolektivnom nesvjesnom, pošto pazi, ti kažeš mozak. Mozak je samo jedan, eh, da kažemo, prijemni aparat, koji prima mhm prima energiju i transformira je u naše slike i naše riječi. Prema tome on je jedan transformator i svi i ova materialistička znanost stalno naglašava mozak, mozak, mozak. Mozak je isto otprilike ko televizijski aparat, on je primio energiju i pretvorio je u sliku. sliku, da, da. To je grublje, mozak je puno naravno kompliciranije, ali nije mozak izvor nečega. Mhm. Ja. Izvor je negdje drugodje. Izvor je cijeli svemir Petar je dobro prije rekao da je misao ta koja mijenja svijet. Znači, ako mi, zamislimo da ćemo, ako mi zamislimo da ćemo nešto tako biti, tako će i biti. E, Mahariš je već odavno bio govorio da sa mislima možemo pozitivno promijeniti ovaj svijet. Znači, znači miso je nešto neću reći opipiva ali nešto što može djelovati poput i stvari. Najjača energija. Misao je najjača energija, a još bi mogli reći prije ovo što je u anastaziji jako dobro naglašeno, slika, stvaranje slike prvo u, našem e, ekranu našeg mozga, odnosno naše svijesti, i ako ta slika se dugo zadrži, ona će ima tendenciju da se ostvari. ostvari. Drugi put. Zanimljiv razgovor, jako zanimljiv. Nadam se da će takav biti i drugi dio ovog razgovora. A za ovaj prvi dio, ono što je meni posebno nekako u uhu ostalo, to je priča o našim mislima. I ja bi se vratio dva, tri koraka natrag. Evo, mi smo negdje rođeni neposredno poslije rata u onom sustavu. E, svi smo odgajani, rođeni smo, kažu, kao ateisti. I nas je svatko uvjeravao kao prvo da nema Boga u okruženju i taj dio oko misli, oko duhovnosti uvijek je bilo nešto odvojeno od nas. Međutim, kako vrijeme prolazi i kako se mijenja e, naše godine, naše percepcije o stvarnosti, e, počinjemo razmišljati drugačije o tom fenomenu duhovnosti i materijalnog. I kad malo pobližno o tome razmišljamo i razgovaramo, onda se sjetimo mnogih situacija u kojima se pojavilo ono što zovemo intuicija. Mm Eh, ono o čemu mislimo dogodilo se. I ti fenomeni su vrlo dobro ovdje u ovoj emisiji, ako smo pažljivo slušali, objašnjeni od nekoga ko je neuropsihijatar. Znači, Petar Vasiljević sigurno nije ekonomist, on nije pravnik. Sigurno zna puno više nego mi. prema tome, on se time profesionalno bavio 30-40 godina i kada on izgovara takve stvari, onda one, vjerujem da i tebi i meni, a i našim slušateljima imaju određenu težinu. Možda ne trebamo bukvalno shvatiti, međutim da misao, ono što mislimo, stvara naš život, to je definitivno po mojem. Eh, vraćamo se i na teoriju zavjere i na krize. mm Vidjeli smo što nam se radi. Uvjerava nas se kriza je, uvjerava nas teroristi, uvjerava nas se u sve ono što nas na neki način smanjuje kao ljude, čini nas malim, preplašenim, a to je odličan model da se s nama kvalitetnije i jednostavnije manipulira. Mene je jako zaintrigirala teza o tome da ono što naše misli proizvode, odnosno što mi mislimo, to će nam se i dogoditi, pa i vezano uz ovaj majanski kalendar. 2012. godina, hoće li biti e, takva kakvu su jedni rekli ili će biti drugačija. Točno, to je i Petar rekao, tektonske promjene u načinu razmišljanja se događaju. Znači, velike promjene na ulici, u svakodnevnim razgovorima, sve više ljudi srećemo koji na ovaj način razmišljaju. I završit ćemo ovaj naš zaključak sa postavkom koju Lin Tagart, pisateljica, novinarka i poznavateljica dobro znanosti, e, zastupa u svojim knjigama, a to je da naše namjere su te koje proizvode stvarnost. E, I da rezimiramo što kažeš s takvim jednim pristupom, današnji i praktičari menadžmenta psihologije vrlo često upotrebljavaju riječ think positive mm. razmišljaj pozitivno i pozitivno će se događati. Eto, to je bilo to za večeras. Poštovani slušatelji, budite s nama i iduće srijede u isto vrijeme.